บุ๊กทูเก้าสิบห้าเจวินจิบห้าเนคำสันธานสองสปุยนิกิสองสปุยนิกิสองเธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่ Od kiedy ona nie pracuje? Od kiedy ona nie pracuje? ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ Od ślubu? Od ślubu? ใช่ Tak, ona nie pracuje od kiedy wyszła za mąż. Tak, ona nie pracuje od kiedy wyszła za mąż. ตั้งแต่เธอแต่งงานเธอไม่ทำงานอีกเลย Od kiedy wyszła za mąż, nie pracuje. Od kiedy wyszła za mąż, nie pracuje. ตั้งแต่พวกเขารู้จักกัน Od kiedy się znają, są szczęśliwi. Od kiedy się znają, są szczęśliwi. ตั้งแต่พวกเขามีลูก พวกเขาแทบไม่ไปไหนเลย Od kiedy mają dzieci, rzadko wychodzą się zabawić. Od kiedy mają dzieci, rzadko wychodzą się zabawić. เธอโทรศัพท์มาตอนไหน Kiedy ona dzwoni? Kiedy ona dzwoni? ขณะขับรถหรือ Podczas jazdy? Podczas jazdy? Tak, podczas jazdy samochodem. Tak, podczas jazdy samochodem. เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ Ona rozmawia przez telefon podczas jazdy samochodem. Ona rozmawia przez telefon podczas jazdy samochodem. เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า Ona ogląda telewizję podczas prasowania. Ona ogląda telewizję podczas prasowania. เธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน Ona słucha muzyki podczas odrabiania zadań. Ona słucha muzyki podczas odrabiania zadań. ดิฉันมองไม่เห็นเลย Nic nie widzę, gdy nie mam okularów. Nic nie widzę, gdy nie mam okularów. ดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าดนตรีดังเกินไป Nic nie rozumiem, gdy muzyka gra tak głośno. Nic nie rozumiem, gdy muzyka gra tak głośno. ดิฉันไม่ได้กลิ่น Nic nie czuję, gdy mam katar. Nic nie czuję, gdy mam katar. เราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตก Weźmiemy taksówkę, gdy będzie padać. Weźmiemy taksówkę, gdy będzie padać. เราจะเดินทางรอบโลก ถ้าเราถูกลอตเตอรี่ Pojedziemy w podróż dookoła świata, jeśli wygramy w totolotka. Pojedziemy w podróż dookoła świata, jeśli wygramy w totolotka. ถ้าอีกเดี๋ยวเขายังไม่มาเราจะเริ่มทานข้าว Zaczniemy jeść, jeżeli on zaraz nie przyjdzie. Zaczniemy jeść, jeżeli on zaraz nie przyjdzie.